Quédate aquí te conviene. Vamos a dejar que esto pase. Y mientras tú te entretienes, yo me vuelvo fanático de lo que haces. Quédate aquí te conviene. Si guerra podemos hacer las paces. Yo quiero que tú me enseñes todo lo que tú haces, tú haces. Tantas son las horas después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas si te demoras Me amo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Te atreves también pero me pones tan mal Quédate en mi equipo si no te vuelvo a encontrar Te conviene y lo sabes, cómo sabes actuar Y por más que lo disfrace yo lo sé interpretar Si todo va bien no hay por qué pasarlo mal Tantas son las horas que yo ni quiero esperar Te conviene y lo sabes que te quieres quedar No empezó pero ya sabes cómo va a terminar Presiento que quieres acabar encima de mí Dime yo el tiempo siempre recuerda que, tantas son las horas cuando estamos a solas que quiero tenerte ahora. Me matas si te demoras. Me amo tu actitud, creo que voy a contestar ahora, ahora, por si después me ignoras. Tantas son las horas cuando estamos a solas que quiero tenerte ahora Me matas si te demoras Me amo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Con confianza le damos hasta el suelo un par de copas yo ya sé que puedo Tómate tu tiempo mi nena yo espero Aunque me mate solo sugiero no hay más que hablar, dímelo después, baby. Ahora hay que aprovechar por si no se vuelva a dar otra vez. No hay más que hablar, dímelo después, baby. Ahora hay que aprovechar por si no se vuelva a dar otra vez. Tantas son las horas cuando estamos solas que quiero ahora. Me matas si te demoras. Me amo tu actitud, creo que voy a contestar. Ahora, ahora, por si después me ignoras. Tantas son las horas cuando estamos a solas que quiero tenerte ahora. ignoras. J Balvin me, Sky rompiendo, Tiny. Reggae, reggaeton, yeah, yeah. Como uh, reggae, reggaeton, yeah. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Let's go, let's go.